počet ćemo sa umdetu lahkamom, uzmete umdetu lahkam, ostalo sam još dva hadisa da završimo zekat. Hadis dođe 107, 170. po redu. A ne bi hurirete radijallahu anhu, kale, ba'ata Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam umera ala sadaqa, od Ebu Hurire radijallahu anhu se prenosi da je Omer radijallahu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Omer radijallahu anhu da ubire zekat faqila mana ibn Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas ammu nabi sallallahu alejhi ve sellem pa je rečeno da su odbili da daju zekat Ibn Jamil, Khalid ibn Walid i El Abbas, Amidža, vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى nije odbio da da zekat Ibn Jamil osim radi toga što je bio siromašan, pa ga Allah Žešanohu učinio bogatim. Vama Halid, fe inakum tazlimuna Halida. A što se tiče Halida, vi zulum činite Halidu. Fakad ih tebe sa Fakad ih tebe sa Edra'ahu a a'tadehu fi sebi lillah. On u Akufiju, oni je uvakufio svoje štitove i sredstva za rat na Allahovom putu. Omel Abbas fehi alejje omifluha. A što se tiče El Abbasa, njegov zekat je na mene. Ja, sam, ja ću ga dati. znači ja preuzimam da dam za njih zekat. Thuma kale, a zatim je rekao, ja Omer, o Omere, ema alimte enne ammer ređuli sinvu ebihi. O Omere, zar nisi znao da je Amidža čovjeka, Amidža nekog čovjeka, sinvu ebihi, poput njegovog oca, na stepenu njegovog oca. Ovo je tekst hadisa, znači u tefeku na lihi. Hadis govori o, naravno, osno, osno, osnove hadisa, o tome, o, o ubiranju zekata i o ovome što se desilo da su njih trojica odbili da daju zekat. Odnosno, poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao Omara, obnorom na Hataba, poslao da da sakupi zekat, kao što je bila praksa, jel? kod sakupljača zekata za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada je Omer radijallahu anhu došao do El Abbas ibn Abdul Mutalib Amidži, Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Khalid ibn Velida ibn Džemila, tražio od njih zekat, oni su odbili da daju. Pa je Omer radijallahu anhu vratio se poslanik sallallahu alaihi wa sallam i požalio mu se na njih trojicu. A onda mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori ovo što je odgovorio. Odnosno za prvog Ibn Džemila za Ibn Džemila je rekao Lejse lehu uzr, on nema opravdanje u odbijanju Allah, oj, ovaj bio je siromašan, pa ga Allah učinio bogatim, fe kabele ni'metellahi kufra, pa je uzvratio Allahu blagodat sa kufrom, sa negiranjem. Wa šukrehu nekra i sa mm, da bude zahvalna laže šanuhu, on je negirao tu zahvalnost. Znači, nema opravdanja u tome što je odbio. Znači, moram, uh, moralo mu se uzeti i uzeli se zekat. A što ziče Halida, kaže, vi činite zulum Halidu. E, e, kakav zulum sa riječima da je odbio da da zekat. Zašto? Zato što je Halid a, e, svoje štitove i svoja, a, svoj alat, odnosno sredstva za rat, oružje, uakufio na lahom putu. Inače, ovaj dio, ovaj dio hadisa vezano ovdje za Halida, a, taj hadis inače spominje u poglavlju uakufu Pa onda e, kaže, znači, Halid ibn Velid, znači, nije odbio da da zekat, nije ispravno reći da je odbio da da zekat, nego je uakufio svoja. E, ovdje je rič o tome da Halid ibn Velid, znači, imao mnogo oružja, mnogo štitova. Znači, e, velika materijalna sredstva u oružju, u ratnim sredstvima. i kako ne bi imao, jel kada je bio poznat ratnik. E, odnosno, e, htio je reći poslanik sallallahu alaihi sallam, kako da se desi e, kako da se znači kako je moguće da se desi da da Haldim veli spriječi da da zekat a on se približio Allahu Jelšanu i približava se Allahu Jelšanu e, sa davanjem, sa uvakufljenjem, znači uvakufio svoja, a, e, svoj Allah za sve svodno, svoje oružje, za, a, Allah, a, Allah za ratovanje, odnosno oružje za ratovanje, uvakufio je, kako da se optužim da ne bi dao zekat ako je dao nešto što ga Allah što nije obavizao. Ne priliči da, da, da odbije zekat onaj koji je dao uradio dobro dijelo koje nije traženo od njega. To je e, jako daleko od njega, da mu se tako nešto pripiše. O tome riječ. Odnosno, uh, e, Khaled ibn Velid, znači uh, e, svoje oružje i ostala ostala sredstva koja se koriste za ratovanje, koja koristi u džihadu, koja koristi u džihadu, znači on ih je, e, znači tumačenje toga, u stvari o čemu je ovdje riječ, e, znači Halid ibn Velid nije trgovao sa tim oružjem. Nije trgovao sa tim oružjem da, da se to tretira kao trgovačka roba, pa sad treba da zekat na to. Nego i ono što je zadržao, e, koristio bi to ili bi sam za sebe koristio, nosio bi sa sobom, E, prilikom džihada i rata, ili bi dao nekom drugom posudio i znajmio u toku e, rata da koristi, pa bi opet njemu vratio. U svakom slučaju, uakufio e, je to na lahom putu. Uh, kao standardno ono što se smatra uakuf. Kod nas je poznat uakuf samo uglavnom u zemlji, u džamijama, za mezari. Uakuf se može tako razvraznim stvarima. Pa tako ovdje Haldim veli, znači ovdje, inače ovaj dokaz ovaj, učenjaci spominju, jedan od argumenta e, u pogledu Vakufa. To što je Haldim veli Vakufio e, svoje oružje i e, sva druga ratna sredstva mimo oružja koje koristi u džihadu. U ovom tumačenju, znači. Ili da ih on lično koristio, ili iznajmljivao, davao, drugim ashabima koji su išli u rad, pa bi ponovo njemu vratio. Uglavnom, na lahom putu je to dao. I ne, e, negiranje lahog poslanika sa lalavom celim, e, da, da, e, da riječi da Halid ibn Velid odbio da da zekat i u tom kontekstu. Da činite mu zulm time, osoba koja je uvakufila svoj imetak sam na lahom putu za džihad, a to nije obavezna, ne priliči da se, da se toj osobi, e, e, da se optuži, da se pripiše, to da je odbija da daje ono što je Allah šan obavezao. A što se tiče Abda, uh, El Abbasa, Amidja Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, uh, preuzeo je da uh, e, izvajanje zekata za njega Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom od dva tumačenja jedno tumačenje to da je uh, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je on se zauzeo da će on za njih to riješiti, u smislu sa njim riješiti za njih svejedno, ili u stvari da je riječ o tome, kao što došlo u drugim predajama hadisma, u jednom, uh, u jednom hadisu od Abdullah ibn Mas'uda, u kojem ima slabosti, a to je da je El Abbas, radijallahu anhu, da je on dao uh, zekat unaprijed za dvije godine. Inače, to je predas ako se dokazuje da je dozvoljeno dati zekat unaprijed za dvije godine, najviše. Skupina učenjaka na tom stavu. U tekstu hadisa je došlo da, znači, ene nebija sallallahu sallam min al abbasi sadaqatehu senetein. Da je vjerovisnik sallallahu sallam uh, od el abbasa uzeo zekat za dvije godine unaprijed. Ima slabosti u tom hadisu, ali uglavnom prihvaćen je kod fatija. I sa njih dokazuju dozvolu davanja zakata unaprijed. <clears throat> Glavno to je pojašnjenje ovog, ovog hadisa. Uh, hadis ukazuje prvo osnovna stvara, to je propisanost slanja od strane namisnika imama muslimana sakupljače zekata, da ih organizuje, da ih okupi, da, da sakuplje zekata u hadisu je spomenuto žaljenje Omera radijallahu anhu na oni koji, ni, koji su odbili daju zekat. <clears throat> Naravno, oni su obavezni daju zekat i, i dali su kogod je treba od njih dati. Odnosno, to ukazuje na to da je e, ovakva vrsta pritužbe, žaljenja i spominjanja nekog događaja da je dozvoljena i da ni e, znači, e, da se požali neko namjesniku, kadi i tome slično, na ono što je šarijaski zabranjeno, u tome nema smetnji. Znači, dozvola, dozvola da se neko požali na nekog muslimana, nešto što ne izvršava, ne radi, a obavezno da to uradi. Sljedeće na što ukazuje Hadisa, to je E, ovo što, za ovog prvog od ashaba koje spominje Ibn Džemila, a to je njegovo negiranje e, Allahove, e, blagodat, jer tako je poslanik sam samo pisao njegov, znači bio je siromašan, pa ga Allah bio bo, učinio bogatim, a on odbio da da zekat. Znači nema predanje za to. Da je to jako ružno što je radio. Da je uzvratio na Allahovu blagodat, uzvratio je e, negiranje te blagodati i ona naravno ona se negira i, i sa strane šerijata i sa strane zdravi pameti. <clears throat> e, također hadis ukazuje da ono što se što se e, u akufi što se u akufi e, da se na to ne daje zekat. Znači, e, imeta koji su u akufi, e, njega ne treba davati za, za zekat, iz razloga što je to svakako dato za vjeru, za Allaha. Jer ono što su vakufi, e, po većini učenjaka, to izlazi iz vlasništva, ono koje je vakufi, u vlasništvu Allaha Đelešanu. Naravno, e, savi metak, sve što postoje, pripada Allaha Đelešanu, ali ovdje govorimo, e, znači, sa strani, približavanja Allahu Đelešanu, neko ibade čini time što neki metak u vakufi, e, i zavisi od vrste i metka i hajr koji se od toga dobija, e, osoba kao vakfel ima naravno najrug da laže šanu. A u ovom slučaju, a u ovom slučaju, znači, e, u ovom slučaju, znači ovdje, znači, govorim, kad, kad se metak u vakufi, znači on izlazi iz vlasništva, onog vlasnika koji ga vakufi, prelazi u vlasništvo, laže šan po većinu učenjaka, po skupinu učenjaka kažu da prelazi u vlasništvo svih muslimana, Uglavnom izlazi iz vlašništva osobe koja vakufila, bez obzira što se ona na papirima može brojati da na toj osobi. A, ako je znači, u takvom stanju vakufljen metak, onda na njih se ne daje zekat, jer on svakako da da lauđelešanu. I od njih se znači, radi određeno, određeni hajr. Opično se pomaže siromasim ili daje za neke davijske aktivnosti ili pomaže džihad, pomaže muslimani u ovoj ili onoj stvari. Tako da se na njih ne daje zekat. I <clears throat> tako znači da o, ovo što je rečeno za Khalid ibn Velida, znači da on imao šerijsko opravdanje što je odbio da ne daje zekat na ono što je svakako vakufio. Dao Allahu i za Allahu vjeru. E, narod hadis ukazuje, ono što sam malo prije rekao, znači ovaj dio hadisa, sa njim se dokazuje propisanost, propisanost vakufljavanja i medka davanja na lahom putu. <clears throat> A što tiče, e, znači Hadis ukazuje ovdje da, za opravdanje Al Abasa, e, shodno znači kako bi tumačio tu, ili je dao unaprijed za dvije godine zekat pa je zbog toga odbio, a nije pojašnjavao, ili, ili u tumačenju da je poslanik sallallahu alim sallam zbog, zbog toga što je njegov amiđaj, zato na kraju Hadisa rečeno o Omere, za nisi znao da je amiđa nekog čovjeka poput njegovog oca, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo na sebe odgovornost tu da riješi njegov zekat. A u stvari hadis ujedno ukazuje na to na, na, na stepen Amidže kao rođak i njegovo pravo njegovo pravo kod, kod onoga kome je on Amidža. Uglavnom, to, to je najbitnije što se može dokaziva s ovim hadisom imamo da sljedeći još jedan hadis i da završimo poglavlje zekata. Andalusam Andalusam Andalusam